السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد تنقلنا رسالة يا مهمات عقدية في عبادة الصيام mambo muhimu ya kiitikadi katika ibada ya saum na tungali katika nukta au masala ya kwanza masala ya mtu kuhisi e, ukarimu na wema aliyofanyiwa na Allah subhanahu wa ta'ala anapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile wakati huo huo kuweza kutambua upungufu mkubwa ambayo unatokea katika kulitekeleza kwake hiyo ibada aliyojaliwa kuitekeleza na Allah subhanahu wa ta'ala na tunaendelea na mazungumzo ya Sheikh Hafidhahullah asema ولا شك أن شهود منة الله على العبد في التوفيق للعبادة يوجب للنفس محبة ربها hakuna shaka kuwa mtu anapotambua wema na neema na fedha aliyofanyiwa na Allah katika ibada yoyote aliyojaliwa kufanya inamfanya mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala zaidi wa hamdihi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi wa thana'i alayhi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake njema kwa hivyo hizi ni e, asema ni thamaratani zakiyatani lihadhihi alubudiyya hizi ni eh, thamara au ni matunda mawili ambayo yanapatikana katika hili jambo la mtu kutambua neema ya Allah kwa ibada anayoifanya jambo la kwanza ni mahabbatul mun'imi subhanahu ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala aliyemneemesha jambo la pili walahaju bidhikrihi wa hamdih na mtu kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mtu anapotambua kuwa neema hii kwa mfano Allah akitufikisha insha Allah Ramadhan ukawa na una, wafunga unafanya ibada mbalimbali unatambua kuwa ni ni tunu kutoka kwa Allah na unapotambua hivyo inakufanya wewe kumpenda Allah zaidi na kumtaja Allah na kumsifu zaidi kwa hivyo kun daiman ايها الموفق مستحضرا شهود المنه siku kuwa katika hali ambayo wakumbuka hii neema na hii wema aliyokufanyia Allah subhanahu wa ta'ala wasabqa alfadl min dhil fadl subhanahu wa ta'ala na kuwa ni fadla na ihsan kutoka mwingi wa fadila Allah subhanahu wa ta'ala na jambo hili maudhui hii ni katika mambo ambayo shekha sema watu wengi hughafilika nayo naghfalu anha kathiran mara nyingi huwa tunaghafilika na jambo hili kwa kuwa mara nyingi miaka nenda miaka rundi yadkhulu alaina ramadhan wa nahnu naqumu bil ibada asema huwa tuwafikiwa na ramadhan tunafanya ibada mbalimbali mbali, kama vile kufunga na kusimama usiku pasina na sisi kuhisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wema Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha وانت اذا انعمت في هذا الامر وجدت ان ان وجدت من الله تبارك وتعالى كثيره asema utakapozingatia jambo hilo utakuta neema za Allah subhanahu wa ta'ala fadla za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi tena nyingi sana kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia wema anakujalia unafika mwezi wa Ramadhan kwa kuwa ameweza kukurefushia umri wako amekujalia umri mrefu akakufikisha katika mwezi wa Ramadhan na hakuna shaka kuwa jambo hilo ni minna ni fadl ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala waqad kana Suleiman at-Timi rahimahullahu yuqidhu kulla man fi darihi huyu mwema waliotangulia alikuwa akiwaamusha kila aliyoko katika jumba yake idha dakhala shahr Ramadhan inapoingia mwezi wa Ramadhan na akiwaambia akiwaambia wasimame usiku wafunge mchana akiwaambia qumu amkeni simameni mbele ya Allah fala'allakum la tudrikunahu ba'da amikum hadha huenda msijaliwe kuipata Ramadhani nyingine baada ya mwaka huu kwa hivyo mtu anapojaliwa kufika katika Ramadhani moja hakuna shaka kuwa ni jambo ambalo kwamba itakuwa na athari kubwa katika maisha yake na ni jambo ambalo kwamba ayafaa kupatiwa umuhimu mkubwa katika kujikaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtu anafaa kuwa mwenye kuzinduka mwenye kuwa macho mwenye kuwa alat na afaidike na hiyo Ramadhan ambayo atajaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuifika na katika hayo Sheikh asema ni mushahadatu wa mutala'atu ni'matillahi wa minnatihi 'alayha bitaysirihi ni Allah subhanahu wa ta'ala kuturahisishia ibada hii kwa sababu ni ibada nyepesi mno walillahi alhamd wala si ngumu vile vile ni mtu kuona kuwa bikaifiyati adai hadhihi alibada mtu Allah amemjalia ana ilmu ya kujua namna ya kulitekeleza ibada hii na hii nayo ni neema nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu katika mambo makubwa ambayo ni neema kwa, mja ni mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira mtu kumwabudu Allah kwa ujuzi na ilmu anajua ni vipi anafaa kufunga saumu sahihi anajua ni vipi yeye anafaa kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengine mengi katika neema na minna na tunu za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo lau tukiyazingatia tutaona tuwahitaji kumshukuru Allah katika khairi zake biidhnillah tabarak wa ta'ala tutaendelea na mifano hii ya neema hizi za Allah katika darasa letu tutakayofuata tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik na atutakabalie yale machache ambayo kwamba tunayafanya wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullah